104.6 et farem mà. Sintonitza ràdio Bueno, pois pues vamos a falar co noso poeta da Mariña Luguesa. Eh, vamos a falar con el a ver que nos explique eh, algunha cousiña e despois nos lea un pequeno poema que el sempre ten preparado, sempre ten a man. Eh, vamos a ver que nos conte tamén algo, que nos conte que faga de, tamén de algo do tempo, que nos fale do tempo, non? que, como Mariano Picado, non? O home do tempo, non veo aquí agora. <laughs> Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Que tal por aí por a Mariña Luguesa? Ah, aquí estás moi ben. Sí. Maravilla. Eh, eh. O, mellor do mundo. Sí, sí, sí, eso sen dúbida. Para min, o mellor do mundo. <laughs> Eso, eso sen dúbida Porque dicen que os que están arriba na montaña Se baixan a costa Soben despois arriba con máis ánimo <laughs> sí, o aire do mar, non? Sí, polo aire do será o aire do mar. Sí, claro, ah, fará. Eh, <laughs> sí. Eh, eh, como vai... Todo ben. Todo, todo ben, ben non? Eh, o, sa, o Samaín xa fixeches algunha cousa, estás estás preparado? Eso é unha gilipollez. <laughs> un invento yanqui. Sí. Porque uh, non lle fago caso, acordo que facíamos nós de pícaros que si que era ir polo medio do millo e coller as como lle chaman aquí os os calabazotes. Ah, sí, os calabazotes, sí, señor. os calabazas. Por aquí, no. era o que facíamos. Claro. E a collelas, e vacialas, e poñerlle unha vela dentro, meterlle, facerlle ollos, e... <laughs> sí e despois puñelos así nas, nas escaleiras de noite para cando chegaba alguén para que, pa que os asustara non estaba ninguén, pero bueno e <laughs> bueno, no. porque a xente xa, xa o sabía máis ou menos e xa non veron por aí cos rapaces pero ahora é, é igual con Troito antroido que sí, que, bueno quen va máis guapo e que, sí, sí. vai con pasa máis bonita e todo eso e sí. Nos, poñíamonos uns trapos vellos e eh, tapábamos yeah. a cara e o caralho, yeah, era yeah. o entroido noso. Sí, sí, sí, era, era o medio de intrudio que había. E pasábamoslo moi ben. Hombre, pa, mellor, ca, mellor ca agora, eh? Eu non sei se pasa mellor ou peor, sei que nos pasábamos moi ben, pero ahora ya unos trajes, isto parece... Sí. Eu que sei. Sí. bueno, a la <laughs> Exactamente, Cada porque que... eso eh, falábamos eh, falábamos con unha con un, con un home que é da Costa que nos tamén nos fai de correspondente falando das, eh, das cabazas e de todo isto dice as cabazas xa hai moito xa hai moitísimo, tempo que existen en Galicia non, non fai falta que veñan de Estados Unidos no, claro que hai por eso eu acórdome unha paisana que eh, unha paisana veciña miña que eu a cheguei a coñecer que por certo cantaba moi ben Pero era unha muller baixiña, pero con, con un par. O marido era un merdán, como dicía ela. E fizeronlle, pois, prepoñerlle medo, e como o marido traballaba na Diputación, tiña direito a pistola, pero a pistola que na levaba era a muller. E, en, <laughs> e entonces puñeronse no cruce dun camiño, ben sabes, así nas aldeas. Uh -huh. E e vaciaran unha cabaza desas, vaciaron, puñeron unhas velas, e despois andaba un esa, facendo figuras cunhas sábanas bellas, e, e roxida tal, e dicilles ela, se eres deste mundo fala, e se eres do outro vou encender un misto. <laughs> Así que imagínate tú xa daquela ondión unha cousa e era unha tradición esta que non, non, eu non acordo de se lle tiñamos nome non, día de difuntos o día de, eu sei a fecha eu, eh, bueno, eu non sei eh. antes Pero por polos difuntos non lle noite de nada, me parece si, sí, nada Era cando chegaba difuntos, era cando facíamos estas tremelladas. Exactamente. E despois de facer todo eso, comían as castañas unhas boas, unhas boas castañas que por aquí non as hai, pero bueno, viñan de fora. Exactamente, viñan viñan da viñan e do outro lado da montaña. No, de aí máis para arriba, aí de Moncide, de Ferreira do Valadouro, de por aí, sí. por aí había. Sí, sí, sí, sí. E hai. E, e, e, e, e, e, e hai tamén. Non moitas, pero hai. Pero ainda ainda ainda hai algún. Queda algún souto por aí, non moitos. Sí, sí. Que ainda hai algún souto, ainda hai algún souto que está que está que está vaya, que está por aí. Sí, sí, sí, sí quedan per eh, pouquiños, eh? Sí, un de son eu ali, bueno, ali pola Fonsagrado pois ainda hai soutos, ainda hai algún souto. Sí, ah, bueno, aí polo interior máis, eh, supoño, por aquí por Polo interior ainda hai máis. Porque por aquí o único que plantaron foi eucalipto. Sí. Pero... <laughs> Xa podían plantar outra cousa en vez de eucalipto. E o resto cortaría, non digo? Sí. <laughs> O resto, pois, eh? máis que seguro cos, cos cortarían todos. Pero bueno, que se divirta cada un aos seus Esa. Mira que xa está xulio, eh? es, eh, foi facer foi foi foi facer un carajillo. No, no, no, tiña, tiña unha chamada aquí eh, dunha persoa que nos enviou un libro retratos en branco e negro, Chado Pita que nos mandou. Eh, eh, entonces, bueno, pois pues, eh, eso saudada Benvido, moi boas tardes, graciñas. Moi boas tardes. Aquí estamos. Eh, mm, xa o tempo un pouco mellor, non? mal. Vale, vale, vale. Ben, <laughs> que hai saiba un estivo mal. <laughs> Ben, ben, ben, ben. Uh, a ver, Aquí eu chamo, non... chamolle tempo malo a ventolera e esas... Aquí eh... nin ventou, nin, nin choveu, nin, nin nah. frío, nin nada. Anda xente en manga curta como Os... se fora xullo. Sí, sí. Sigue, ah, sendo, eh? sigue sendo case verán. Sí, sí, sí, de verdade. Vaya por Dios. Bueno, Estuve pues... aí un par de días, nada. Vale, nah. vale. Bueno, pois pues aí, aí estamos. Eh, a ver, este poeta da Mariña sempre ten que mm, mm, dar... Eh... <laughs> algo de... darnos algo, non? Sí, sí, sempre ten algo que dar. Pois a ver. Veña. Xa que estamos con... Xa que estamos coa morte... <laughs> Sei que nesta época os galegos acuden moito a esa zona de mm, que ten moito que ver co, co sí. máis alá a que zona? Esa, dicen que os cemiterios ya, ya, ya os amaín ya, bueno, esa... amaín non sei que significa iso <laughs> ya, eh, ya Santa Compaña eh... ah, Santa Compaña sí, que son minos esa sí, esa así que da gusto vela que me dera vela <laughs> sí Era vela, eso sí. Pero o resto... esos, esos, eses non están mortos, están por aí. <laughs> Exactamente. Están mortos, andan por aí. Sí, sí. Ah, Pero, pero, pero non, non é doado de, de velas lle, lle, con Eso non. que vamos a min, que me gustaría me velas dar un paseo con eles por aí, con elas sí, sí, eh. sí. para hablar un pouco eh? ten, ten moitísima literatura esa xente por eso <laughs> Claro. Muy ben. Eh, Fa, falar con eles un pouquiño. Eh, estes que agora se andan de gilipollas disfrazándose de non sei que por aí. <laughs> Es, ese adjetivo non é moi moi usado últimamente, non? Non. <laughs> O que? O adjetivo. O, o adjetivo que puxetes aí un momentiño. Es... Pero sí. moito. Así, así en español, ademais. Porque en galego non ten gracia. Sí, in, sí. Inzan moito, non? Inzan moito ese... Sí galego sería xilipollas. Pois. <laughs> Xili. no, está ben así en español. Está, sí, además é, é moi específico, non? Además, Sí. Uh mm. -huh que queda moita gilipollez por aí. É moi, é moi acaído para moitos personaxes que saen por aí públicos. Sí, para moitos personaxes, para moitos eventos que se inventan tamén, por aí, tamén, que inventan sí, historias. Sí, sí. Pa, pa... Xamaín tamén, sí. Non sei se por aí se dice carallán, pero non sei. <laughs> Carallán, sí, oh. Bueno, pero ese carallán non é tanto como gilipollas, eh? Non, no, no <laughs> gilipollas no, no, é... No, carallán é un adjetivo casi non, non é pexorativo. Casi, casi agradable, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Carallán, non partido. Eh, eh, sí, sí, sí. Eh, todo o contrario. <laughs> Todo que deriva de carallo é bo. sí. E hai algúns que hai algunhas que lle gusta máis. Sí. Bueno, aí non me atrevo a decir. Aí <laughs> non me atrevo a decir. Pero digo todas as, as frases. Sí. Faen tanto de carallo, faen sol de carallo. Bueno. Isto é sí. unha carallada. Isto, todo que deriva de carallo son frases que hai milleiros de frases. Sí, sí, sí con, con ese sustantivo derivado dese sí. sustantivo, ¿no? Mm. Elleiro de las. Bueno, leovos un Veña, a eso. Oxe os humanos son naves á deriva. Poida que leven no macuto pan unha muda, un mapa e un compás para a travesía. Mais o temoneiro, o guía, perdeu o rumbo á vida navegan sen porto coñecido onde buscar abrigo, dando mandazos a tempestade, embebidos no perfume da forza do afecto, perdido, de non ser polo azul e polo sol terían morto de frío. De fame non, de fame morrese pouco a pouco. E ainda levan un bocado de pan no macuto. Son como invidentes nunha escaleira de caracol máis escuros e máis nocturnos que a propia noite, na busca da esencia, do grau que agrome no ser. Non saben que o esencial é invisible para os ollos. E pouco a pouco, empurrado pola brisa, a deriva sen faro á vista. A nave soborda en mouras xógaras ata facer auga polos fondos, ata verter a alma na, gran, na grecha dunha pena en este intre a única luz que ven é a da propia morte. Sí, señor. Eh, adaptada, adaptada para este tempo, sí, señor. ¿Mm? Os, os galegos ten, teñen un ou temos unha eh, querencia especial con respecto a o que rodea a morte e o que rodea ese, non sei, os funerais e as, sí. Ya bueno, Marta aquí está, estaba, estivo sempre moi, moi, moi... Moi presente. Un, un exceso de respeto, non? De, mm. de, de, a morte é algo... Uf, sí. Eu, morto é un ser sagrado. Ah, eh? Sí, eh, eh, sí. Eh, eh, eh, falamos, se eh, si falamos da mariña, do, dos mariñeiros concretamente, as mulleres que, que, que non poden enterrar os seus mariñeiros, eh, de, de verdade sí, que... é un pau moi grande. Eso grande. é, é máis... Exactamente. É grande, porque é xa ver o corpo e, eh, eh, saber que o estás enterrando aí... É tanto. Que sabes sí. onde está é algo... Sí, bueno, algo duro, eh? Sí, sí, sí. sí. Pero, é un culto. É un culto especial ou algo... É un culto especial, o morto, sí, sí. fíxate que aquí en Galicia para facer unha autopsia mm. non era nada doado, eh? Non, sí, sí, porque, sí. porque non, non deixaban tocar os corpos. E, que va? E, ademais, había un certo rexeitamento por, porque sempre se precisan uns, uns, uns, unhas persoas que, que, que estén ao carón, é dicir, sí. que, que ten que haber, eh, non sei, como se fora un mm, testigos, non? Sí, eh? Os testigos do que se estaba a facer. E non, e, e non había mm, no, por había... lo menos de o que eu coñezo a moita xente rexeitaba poder sí, sí, sí, sí. non é como agora que agora es, estar de testigo <laughs> xa ah, no, agora, xa... agora cambiou todo vai cambiando todo sí, muda yeah. agora, agora, cando se entregan xa está ca, ca, ca autoxia feita vai No, e ademais, eh, home, ademais, eh, moitas veces é necesario facelas. Ah, claro, sí, leixes. Eh, pero digo que para eles era... era puf, uh, un pau, un pau. Un pau. Era un pau enorme. A parte do desaparición... Tocarllo, ser, mm. eh, cortalo, eh, sí, sí. cachos, dios, eso A parte da desaparición, pois, pues, claro, pasar por ese trago tan... E agora, agora, pois, pues, mira, xa incineran tamén, mm, xa sí. empezan a facer que antes era impensable tamén. Uh, sí, sí. Bueno, Paco, eh, ti mm, mm, vas a celebrar o Magosto? O Magosto celebro todos estes días, estou comendo castañas todos os días. Ese, ah, as ah. castañiñas... Pois... Estás comendo todos os días, non sei se me <laughs> estou pasando, pero levo moitos días no, comendo Nós estamos agardando que faga precisamente a asociación e vamos a ir eh, a, a, comer castañas. a comer castañas. Eh, eu estou nos comendo desde hai oito días, todos os días. Pois pues, Por... Pois- Como os comes, asadas ou cocidas? Eh, cocidas dan moito traballo. <laughs> asadiñas. Asadiñas, asadiñas, non? Volta... Sí, sí, sí. Cocidas e más pelan e más cocen e tal, <laughs> bueno, como Está ben. Pero ah. Eh? senón non. Bueno, pois que te agradecemos a pois túa... Pues a túa pois... participación que aquí xa está colgada na rede poeta mariña da Mariña Luguesa mm, pois Paco Rivas acaba de recrearnos con unha das súas creacións literarias. Por pois moi ben. Por moitísimas grazas. A ti, por a, a ti, Paco. Tede un bo fin, unha boa fin de semana e ata a próxima. Igualmente. Ata a próxima, Veña, Paco. ata logo. Unha aperta moi forte. Chao, chao.